Aine Saristoi, egunon? Egunon, Pampi. Kanboko mediateka untan girela, liburuen artean, baina uh, aldi untan ere, galdein dauzut bat hautatzea. Ez batekin makarri gin, eh? <laughs> Ez, torri naiz bi libururekin, eta bi, liburu hauek uh, trilogia bat osatzen dute. Bastango trilogia deitzen dena. Uh, liburu hauek Dolores Redondok idatzi ditu, sortzez donustiara den idazlea da, eta trilogia hori gaztelera zidatzi du, mainan Euskararat itzulea izan da, eta notik frantxeserat. Eh, Zerta ikasi idazlea, mentoaz aipatzen dugu edo? Eh, idazlea beraz irakurri dutan arabera, donostian sortu da, baina orain nafajoan bizi da. Astapenean iduritzen zaut uh, sukaldari izan dela, beste lan hain nitz egin dituela, eta azken urte hauetan, bimilata behatzitik goiti, idazten hasi da. Astapenean hauk liburuak idatzi ditu, gero eh, historia elebehi bat, elebehi historiko bat, eta gero stik, eh, ala, trilogia hori atera du, hor polizia elebehi itan eh, sartzen gira. Uh, Fidatzen mali magira bakarrik uh, aski ilunak dira, eh? Bai, uh, <laughs> ere, liburu ilun batzuekin nator, <laughs> Eh, polizia eleberriak dira, ilunak, asalak eh, hori uh, uh, digu, ilunak eta eleberri fantastikoak. Bien arteko uh, polizia eta fantastikoaren arteko uh, nahasketa bat bada liburu horietan, bai asaletan hori asma daiteke francesesko Bertsioan badugu mm, gizaki fantastiko bat, eh, bitxi bat, ageri dena gainean. ahunt suria grisa, bakarrik gizaki baten silueta dela ageri da, baina ezakigu susen zer den aurpegia ez da bat ere ageri, uh, kukutua da, eh, iduridu estralurtar bat edo hmm. gizaki bitxi bat. Eta Euskarazko bertsoan azalan hor um, agerida oian bat, zeru ilun kris batekin gainekaldean, ekaitza laster zartatuko dela dirudi, eta hor airean erdian agerida uh, eh, intxaur bat, uh, erdi puskatua, hor airean uh, egoiten balitz bezala. Biskat, mhm. mm giro, berezia asmatzen aldugu astapenetik. Zoin, uh, ze uh, gara kokatzen da hor historia edo kokatzen aldea beden? Bai, iru liburu horiek eh, gaur egun gertatzen dira. Ah. Bai, 2000 eta ma bost eh, inguruan, orain, eh, gaur egun gertatzen dira eta Euskal Herrian kokatuak dira. Batez ere joan beraz, gertakariak ere maiten gaituzte iruñatik bastanera. Beraz, hor, etengabe joan dinak egiten ditugu, eleberriuntako diren, eleberriuntako eroiak bezala, beraz, uh, eh, eleberrian segituko ditugu foru zaingoko ikerlariak, eta haien buru bereziki Amaia Salazar inspektorea, bere uh, inkestak segituko ditugu. Adean, zer gertatu da eta nun? Beraz, hiru eleberri, uh, eh, hiru uh, inkesta pizu eta, eta ilunak. Uh, Bai, inkestak desberdinak dira, baina funtsian elkartzen dira. Irakurri arau, eliburuak irakurri arau hartzen gira, eh, ez direla ahunt uh, sakabanatuak horiek, eta azken finean badutela eh, helburu elburu bertsu bat. Ara. Piskabat laburbiltzeko lehen eleberria deitzen da zaindari ikusezina. Mm -hmm. Francesas, le gardien invisible. Uh, berri hortan um, Amaia Salazar, beraz, inspektorea, itzultzen da bere sortegira, Elizondora, han gertatu baitira bi erailketa bizki bortitz, uh, bi neska gazte, bi nerabe, hilak atsemanak izan dira, uh, eh, estena ahunt berezi batzuetan, haien jantziak sirtsikatuak izan dira, haien pubisileak moztuak izan dira, eta uh, etzanak dira bi eskuak juntaturik birgina baten antzera. Beraz, uh, amaia deitua da inkestaren uh, eh, konpontziko. Eta paraleloki oartuko gira amaiak elizondo utzi zuela han ojoitzapen latz hainitzutzi zituelako, bereziki eh, bere amarekin izan zuen aheman gogorra han bertan utzi nahi izan zuelako. Beraz, ara, paraleloki segituko du inkesta eta amaiaren haurtzaroko joitzapen horiek ere deskubrituko ditugu. Eta bat dukete xe ere eh, lotura zerbait? Lotura bai, baina eh, lotura ez dugu segidan ulertuko, bar dira liburuak emek denak irakorri lotura <laughs> ulertziko. <laughs> e, eh, ikuste dut alarik, alaike aski teksto bada, eh? Eh, luzea da, hau beden, eskaintza ekaitzari. Bai, bai. Iru liburuak lodiak dira, potoloak dira, kasik, bai, iruak bosteun eta seireun horien artean. Baina, ezin utziak dira. Egaiten da ingelesez, raiten dute uh, page turner liburuak direla. Uh, Erra nahi du asizkero, beti haintzenera joan nahi dugula. Bada mamia, pertsonaiak ere bizki interesgarriak dira, lotzen gira pertsonaia horrek, horiek, eta uh, eh, asegabe haintzena jotzen dugu. Eta egia da, bon, be, liburu bat, uh, azken oporretan liburu bat, <laughs> biegunez, diandutala, ezin utziz, ezin utziz. <laughs> Eta jakin minaba da, eta jo, ongi zehazten ditu esenak edo ez dakit deskri bapen? Eh? Bai, eh, hori da ere jaskin bereziki uh, bertakoentzat, Euskal Herrikoentzat, mm. be zinez baztan aranean murkilduak gira. Gauza asko Elizondon bertan gertatzen dira, Iruinan ere baina batez ere Elizondon eta hor Elizondoko karrikak gora etortzen zaizkigu. <laughs> Beraz hori askiringarria da polizia eleberri bat hola zinez toki ezagutzen dugun toki batetan kokatzea abilki egina da zinez. Eta eh, Elizondo Tikarat ere, bada, bastango uh, izadia, beraz, uh, eh, ango, uh, eh, ango mendiak, uh, ibaiak, uh, sendrak, segitzen ditugu, eta, ba, ere kuriositatea pizten du. gure buruan, han ikusten aldugulako, eta momentu berean, gauza zinez bitxak kondatzen dizkigu, toki berdin horietan. Ez horrek ere, uh, haintzina emeia mantentzen du. Errandot astapenean beraz inkesta polizia eleberriak zirela, baina nire fantastikoak, liburu horien oinahia euskal mitologia baita. Gertakari latz guzi horien uh, gibelean batzuek uh, ikusten dituzte mitologiako pertsonen hatzak. Beraz, lehen eleberrian uh, eh, obenduna edo astapenean ikusten duten obenduna basa jauna da bigarren alean tartaro sartzen da bai aspidokoan, eta azken eleberrian, beraz hori irakurtzen ari naiz, hor aldiuntan inguma aipatua da, beraz inguma da deabru gisako pertsona hori, gauaz jendean papo gainean jartzen dena, haien hatsa surgatzen duena hilarte. Beraz, eh, eleberri poliziala eta fantastikoa, eta ongi ustartzen dira biak, bigaiak, ez da mm, bortitzki egina edo nola naika egina, aski fina da, tarteka hola errealitatean, gauza uh, surrealista bat edo fantastiko bat sartzen da, eta jas normalki uh, hmm. irakurtzen da. <laughs> Aldi berean baditugu uh, polizia teknikak uh, wala, amaia salazar, inspektore uh, paregabea da, uh, errazionala, uh, badu zientifiko, uh, talde zientifiko bat bere inguruan, beraz, uh, bada, sinez hori, e, beti uh, um, zientziak edo polizia ikerketak ekartzen duena. Mm. Uste nuen Euskaldunen zat bakarrik sinez garritasuna izaiten altzela, eta iduriz liburu hori, Eh, munduan zehar itzulea izan da errianitzetan, eta uh, ber ajera ukandu, mitologia egeski onartua da, eta, eta ez da um, ez du gertakaria zalantzen ezartzen. Bien arteko horeka ongi egina da. Hena eh, idu bat lehituta bestea, bestearen irakortzekoen enbeia aldu zaukula Bai, <laughs> e, eni astekorik gertatu zaut, mediatekan ere beste irakurlergan e, hori e, ikusi dugu ere. Astapenean Francesco Bialeak erosi ditugu bakarrik uh, mediatekan, geroztik Euskarazkoak deskubritu ditut, berantarekin. Euskaraz irakurtzen alda trilogia guzia, nahi baduzue. Gero Francesez irakurri nahi duten entzat, iru, irugarren e, liburua ez da horrendik itzulea izan. Martxorako, hori da beraz hori zaintzen dugu jubiletik. Bai, asizkero, haintzina joan nahi dugu, eta lehen aleak frantzesez irakurri ditut, eta irugarrena segitu nahi nuelakotz, euskaraz irakurri dut, eta bai, haintzina joan behar dugu uh, biziki liburu eh, efikaza da. Kasik hogeita hamar hizkuntzetan itzulia izan da, sekulako arrakasta ezagutzen du liburu horrek behar jakasta azpimarratzeko, irakurri dut eh, berrikitan justuki, sinema egokitzapen uh, eh, eskubideak erusiak izan direla, liburu horren zat. Okay. Ah, bai. denek ezagutzen duten ez milenium uh, eh, suediar uh, ostoka da, beraz astapenan polizia eleberriak ziren, hiru eleberria, hauek sineman egokituak izan ziren, ebe berreko izleak uh, liburu horren eskubideak erusi ditu beraz laster uh, amaia salazar eh, pantailetan eh, ikusten ahalko dugu. Eta eskualerriko idazle batek egina? Euskal Herriko idazle batek, Euskal Herrian gertatzen den gertakizun bat, eta azpimarratu behar da Euskara ere Euskararen tukia garrantzitsua dela eleberrian. Euskararen tukia, Euskal Herriko egoera ere nolazpait, inspektoreak gelditu gabe urroitarazten du Eh, polizia eh, bakar baten beharra Euskal Lujalde guztian, eh, bai iparalde, bai nafarroa, bai Euskal Autonomia erkidegoan, olako uh, aferak edo gertakariak erreskiago argitzeko. Erringarri da ikuspegi nazional bat izaitea polizia bakar baten dako. Bo, e, horretarazten aldaukuzu zein den idazlea eta liburuan izenak ere? Beraz, idazlea ditzen da Dolores Redondo, bastango trilogia beraz idatzi du, izen buruak euskaraz, beraz lehena da zaindari ikusezina, bigarrena jesuren ondarea eta azkena eskaintza ekaitzari. Eta frantsesez beraz deitzen dira Le Gardien Invisible de Cher Edoz eta azkena Un Offrande la Tempête. Ados, kanboko mediatekarat ditena ziste eta zain dituzie batzu beden eta irurugajena laste jateratzeko. Mire esker gainez? Mire esker zuri.